Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы являетесь верующими. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون Верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Они являются истинно верующими. Им уготовано высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Они припирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих. Чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь, даже если это ненавистно грешникам. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам, «Я помогу вам тысячу ангелов, следующих друг за другом». وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم Аллах сделал это доброй вестью, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть только от Аллаха. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ۖ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام Вот он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и не спаслал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы.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 Рубите им головы и рубите им все пальцы». ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب Это потому, что они воспротивились Аллаху и Его посланнику. А если кто противится Аллаху и Его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار Вот так. Вкусите же его. Воистину неверующему уготованы мучения в огне. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار О те, которые уверовали! Когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия! فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Воистину, Аллах слышащий, знающий. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين Вот так. Воистину Аллах ослабляет козни неверующих. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ۖ وان الله مع المؤمنين Если вы, неверующие, просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и мы возобновим. Если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение, и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Воистину, Аллах с верующими». يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не отворачивайтесь от Него, пока вы слышите. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Не уподобляйтесь тем, которые говорят «мы слышали», а сами не слушают. Инна шаррад давабби инда Аллахи суммул букмул ладзина ла я'қилун. Воистину наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем, может помешать человеку добиться того, что ему угодно, и что вы будете собраны к нему. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив, и знайте, что Аллах суров в наказании. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم سيئاتكم وأنتم تعلمون О те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и посланника и не покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой милостью. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил. А ведь Аллах наилучший из хитрецов. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين Когда им читают наши аяты, они говорят, мы уже слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто подобное. Ведь это всего лишь сказки древних народов. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Вот они сказали, «О Аллах, если это является истиной от Тебя, то обрушь на нас камни с неба, или же подвергни нас мучительным страданиям». وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقين المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к заповедной мечети, не будучи его угодниками? Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Их молитва возле мечети была всего лишь свистом и хлопанием в ладоши. Вкусите же мучения за то, что вы были неверующими. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون Воистину, неверующий расходует свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиене, ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго, бросил скверных одного на другого, собрал их все вместе и поместил в гиенне. Они будут потерпевшими убыток. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия, поклонение не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают.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 Если бы вы условились, то разошлись бы во времени и месте. Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца дело, которое уже было свершившимся, дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности.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 Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в груди. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим глазам малочисленными, – и вас показал их глазам малочисленными, чтобы довести до конца дело, которое уже было свершившимся. Воистину, дела возвращаются к Аллаху. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, быть может, вы преуспеете. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил.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 Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал, «Я не причастен к вам, воистину я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Вот лицемеры и те, чьи сердца были поражены недугом, сказали – эти люди обмануты своей религией. Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах могущественный, мудрый. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق Если бы ты видел, как ангел умершляет неверующих, они бьют их по лицу и по спинам со словами «Вкусите мучения от обжигающего огня». ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Это за то, что приготовили ваши руки. Воистину, Аллах не поступает несправедливо с рабами. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب Таким же образом поступали род фараона и те, которые жили до них – они отвергли знамения Аллаха, и Аллах схватил их за грехи. Воистину, Аллах силен и суров в наказании. ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах слышащий, знающий. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين Таким же образом поступали род фараона и те, которые жили до них. Они отвергли знамения своего Господа, – и мы погубили их за грехи и потопили род фараона. Все они были беззаконниками. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Если ты встретишься с ними в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них. Быть может, они помянут назидание. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Пусть не думают неверующие, что они опередят других. Воистину, им не сбежать. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо. Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он слышащий, знающий. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха.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 Воистину, Он могущественный, мудрый. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين О пророк, тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون О пророк, вдохновляй верующих на сражение.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 Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни. Если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину, Аллах с терпеливыми. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم Не подобало пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину Аллах прощающий, милосердный. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم О пророк, скажи пленникам, которые находятся в ваших руках, если Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто лучшее, чем отобранное у вас, и простит вас. Воистину Аллах прощающий, милосердный. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم Но если они захотят предать тебя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам. Аллах знающий, мудрый. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Воистину те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и друзьями друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы не будете поступать таким образом, если верующие не будут помощниками и друзьями друг другу, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими.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 – Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи.